Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 6-ն է, տարվա 37-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1643 թվականի այս օրը հոլանդացի ծովագնաց Աբել Թասմանը հայտնաբերեց Ֆիջիի կղզախումբը։ 1788 թվականի հենց այս օրը Մասաչուսեթսը դարձավ Միացյալ Նահանգների 6-րդ նահանգը։ 1813-ի այս օրը Վենետիկի Լաֆենիչե թատրոնում առաջին անգամ կատարվեց Ջոակինո Ռոսինիի նշանավոր Տանգրեդ օպերան։ 1819 թվականի այսօրը հիմնվեց Սինգապուրի հանրապետությունը, 1958 թվականի այսօրը Գերմանիայում վթարի ենթարկվեց անգլիական Manchester United ֆուտբոլային ակումբի խաղացողներին տեղափոխող ինքնաթիռը, որի հետևանքով մահացավ 23 մարդ։ 1933 թվականի այսօրը Ռուսաստանի Յակուտիա հանրապետությունում գրանցվեց աշխարհում պաշտոնապես ամենացածր ջերմաստիճանը՝ -67.7 ցելսիուս։ Այսօրը ծնվել են 1537 թվականին ճապոնական նշանավոր իշխանապետ եւ կայսերական վարչապետ Տոյոտոմի Հիդեյոսին։ 1911 թվականին Միացյալ Նահանգների 40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը 1923-ի այսօրն է ծնվել հայ խորթային բժիշկ մանկաբարձ գինեկոլոգ Լևոն Մարկարյանը։ 1932 թվականին ֆրանսիացի ռեժիսոր եւ սցենարիստ Ֆրանսուଆ Տրյուֆոն։ Նա որպես սցենարիստ, դերասան, ռեժիսոր հանդես է եկել շուրջ 30 ֆիլմերում։ Նա համարվում է ֆրանսիական նոր ալիքի հիմնադիրներից։ 1939 թվականի այսօր նա ծնվել Արցախյան ազատամարտի հերոս Սիմոնա Չիկյոզյանը։ 1985-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի եւ մոդել Քրիստալ Ռիդը։ Այսօր փետրվարի 6-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 328 օր։